Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Շուտով կլրանա 7 ամիսը, ինչ Լաչինի միջանցքը ավելի ստույգ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը փակ է։ Ավելի քան 3 ամիս է գազամատակարարումն է դադարեցված։ Ադրբեջանական կողմի պարտադրմամբ ստիպված են հանցնել ավելի ու ավելի խիստ ռեժիմի, բոլոր ոլորտներում։ Ներքաղաքային կանոնավոր ավտոբուսային ուղևորափոխադրումները կազմակերպվում են ըստ փոփոխվող պայմանների։ Այս իրավիճակում տրանսպորտային սպասարկման բնագավառում ինչն է կարևորվում, ինչ չափանիշներով են առաջնորդվում։ Զրուցակիցս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանն է։ Պարոն Ավանեսյան ներքաղաքային կանոնավոր ավտոբուսային ուղևորափոխադրումների ոլորտում շրջափակման պայմանավորված փոփոխություններ են կատարվել։ Ինչ կերպ է աշխատանքը համապատասխանեցվում անընդհատ խստացվող պայմաններին, ինչ գործոններ են հաշվի առնվում։ Վարելիքի սղության պատճառով Այո, փոփոխցանը երեքթարգվում օրեցօր ներքաղաքային կանոնավոր ավտոբուսային ուղևորափոխադրման կազմակերպման գործընթացը հիմնականում փորձում ենք օպտիմալացնել հատկապես երցանարդերում աջամերին երթուղիների շարժակազմերի համապատասխան քանակի ապահովմանը իսկ վերջերս կատարում ենք եւ երթերի կրճատում եւ շարժակազմերում ավտոբուսների քանակի կրճատման գործընթաց։ Պարոն Ավանեսյան, մինչեւ գազամատակարարման վերջնականորեն դադարեցվելը բնակչությունը այդքան էլ չէր զգում, որ փոփոխություններ են կատարվել, դժգոհությունները քիչ են։ Այսինքն դա առավել շատ պայմանավորված է, որ գաշ չկա, թե որ հունիսի 15-ից լիակատար փակվել է ճանապարհ կապառում։ Առաջին հերթին գազամատակարարման հետ խնդիրը կապված գազաբալոնային համակարգով շահագործող տրանսպորտային միջոցների քանակի կրճատման դեպք նկատեցինք եւ վերջերս արդեն վարելիքի հետ կապված հիմնականում չեն շահագործում անձնական օգտագործման մեքենաները շատ քիչ քանակ է շահագործում այդ պատճառով բնակիչների տրանսպորտային շարժը կատարվում է միայն հասարակական տրանսպորտով բնականաբար գերծանրաբեռված գրաֆիկով։ Այդ դեպքում ինչու ավելի քիչ ավտոբուսներ են երթուղի դուրս գալիս։ Ավելի քիչ ավտոբուսների երթուղի դուրս գալը պայմանավորված է վարելիքի սղությամբ, քանի որ Արցախի հանրապետությունում ըստ առաջնահերթության լիազոր մարմինը տրամադրում է համապատասխան վարելիքի քանակ։ Շրջափակման սկզբում Ստեփանակերտ սերվիսի շարժակազմի 45%-ն էր, ավտոբուսների քանակի 45%-ն էր երթուղի դուրս գալիս։ Դրանից հետո քանակը ավելացվեց։ Հիմա դա նաև պայմանավորված է նրանով, որ դպրոցները չեն աշխատում, երեխաները արձակուրդում են։ Ինչպես նշեցի, ուղևորափոխադրումը ներկայդրությամբ միայն կատարում է հիմնականում հասարակական տրանսպորտով, բայց վարելիքի սղության պատճառով, այսինքն գլխավոր պատճառը։ Գլխավոր պատճառը վարելիքներն բնականաբար եւ մենք էլ օպտիմալ փորձում ենք կազմակերպել այդ վարելիքի համապատասխան ուղևորափոխադրումը այսինքն շաբաթօրյա գրաֆիկով իրականացվում են հիմնականում մայրաքաղաքի ներքաղաքային կամ նոր ավտոբուսները այո, գերցանրաբերված են իրականացնում, բայց կրկնում եմ, վարելիքի սոցիալ վաճառով չեն կարող ավելացնել շարժակազմերը, որպեսզի իլարացիչ երթեր կատարի։ Իսկ ընդհանրապես այ ուսումնական հաստատությունների հետ կապված այո, ամառային սեզոնին քանակի կրճատում եղել է, բայց բնական է չի համատվում այս ողորը հոսքը։ Միևնույն է աճը պահպանում է։ Միանշանակ աճը պահպանում է, բայց ինչ արած Իսկ ավտոբուսների աշխատանքի փոփոխություն կատարվել է առավոտյան եւ երեկոյան ժամերում։ Երեկոյան, այո, երթերել են կրճատվել երթուներում առավոտյան եւ երեկոյան, այսինքն մինչեւ այս վերջի դեպքերը չէ 20:00 աշխատում էին։ Ինչին դեպքերը ինչ նկատում եք ճանապարհի լիովին փակվելը։ Այո, լիովին փակվելի նկատում եմ, որ վարելիքի հետ կապված այլևս խնդիր չի եղել հասարակական տրանսպորտում, բայց ներկայդրությամբ մինչև 21:00-ը աշխատում ներքաղաքային ավտոբուսային երթուղիները եւ ժամը 19:00-ից որպես հերթապահ մեկական ուղղություններով իրականացում։ Ամեն երթուղում մեկական։ Մեկական ավտոբուս, այո։ Աչափնյակում շրջափակման պայմանավորված հենց սկզբից էլ բնակիչները մեծ դժվարությունների են հանդիպում։ Փորձնական լրացուցիչ երթեր էիք ավելացրել, հիմա պահպանվում է, թե դարձյալ ստիպված եք եղել փոփոխություններ կատարել իրավիճակին համապատասխան։ Որպես բարելավում Աչափնյակ թաղամասում փոփոխության է ենթարկվել ավտոբուսի դասը, այսինքն հատուկ փոքր դասը, միկրոավտոբուսը փոխարինել ենք ավտոբուսով որից հետո կարծես բավարարել է այդ երթերը համաձայնեցնելով մեր բնակիչների հետ, բայց վերջերս երթերի կրճատման հետևանքով բողոքներն անձամբ ես եմ տեղում ուսումնասիրել նշված թաղամասի եւ վարափոխադրման կազմակերպման գործընթացը այո ավտոբուսի նախատեսած տեխնիկական պարամետրերին համապատասխան չափից ավել է գերծանրաբեռնված երթևեկում աճարժակազմը փորձել ենք լարացիչ երթ ավելացնել, որ เป զի համեմատաբար գերծանրաբեռնված երթևեկություն չկազմակերպ։ Ցավոք առավոտյան ժամերին, ինչպես բնակիչներն են հուշում, անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների շահագործման արդյունքում ելի նկատվում է այդ գերցանրաբերվածությունը, նույնիսկ կարող ենք ասել, որ չի հերիքում ասված չարացե, եթե նախատեսվածից ավելի ուղևորներ է տեղափոխում ավտոբուսը, չի կարող վատ հետևանքներ ունենալ։ Օթարի պատահարի պատահարի արդյունքում հնարավոր է, այսինքն պետք է արգելեն քանակի խախտման դեպքում դժվար է ուղևորին ասես, չէ, չեմ դա փոխում։ Չես կարող ասես, ինչ ասեմ, այս պայդրությամբ չեն կարողանում ավելացնել, որպեսզի կարողանալ առաջի շերտեր կազմակերպել վարորդի հսկողության տակ է, կարող է վարորդի իրավունքն տակ է, այո, վարորդը իրավունք ունի սահմանված նորմերի չխախտելու դեպքում ես իրավունք ունեմ այս քանակի ուղևորափոխադրում կազմակերպել բայց անձամբ ես տեսել եմ որ քանագից ավել իրականացում էր հատկապես ես ուսումնասիրության ժամանակ երեկոյան երեկոյան այսինքն 17:30 գրաֆիկի երթի հետ կապված ուղղավար փոխադրումը կատարվել է իմ կողմից տեսել եմ այդքանը եւ առաջարկություն արել որպեսզի լարացիչ 19:00 մեկ երթ էլ ավելացնենք որպեսզի համատարած թեթևանա այդ բնակչության կողմից բողոքներ լինում են մարդիկ ըմբռնումով չեն վերաբերվում որ այս պայմաններում հնարավոր չէ նախկինի պես հազմագերպել ուղևորափոխադրումը բողոքները լինում են մենք էլ փորձում ենք հասկացնել իրավիճակը կարծում եմ մեծամասամբ հասկանում են իրավիճակից ելնելով այս անորակ, ասպես ասած, ողորափոխադրման արդյունքը ինչից է գալիս, բայց հիմնականում ըմբռնումով մտնում տա աստված ժամանակավոր բնույթների եւ սերմ ժամկետում հարթվեն այս հարցերը։ Եվ ուղղավորահոսքի հիմա վրա մեր կառավարությունը, ինչպես գիտեք, համապատասխան հանձնարարականի, որ կատարեն, այսինքն աշխատակազմերում աշխատանքները հիմնական հնարավորության սահմաններում կատարեն հերավար, որպեսզի այդ ուղևոր հոսքի երցանրաբեռնությունը համատարար թեթևանա ուներ գործողության պլան պայմանների հնարավոր առավել վատթարացման դեպքերի համար։ Ես վատթարագույն տարբերակը այս եմ տեսնում։ Սրանից այն կողմ Սրանց վատագույն դեպքը նշեցի տեխնիկական պարամետրերին չհամապատասխանով, այսինքն ինչպես նշում եմ, կառավարված ավտոբուսի դեպքում սահմանվում է մինչև 35 նստատեղ եւ կանգնած հովրափոխադրում կազմել։ Ընդհանուր քանակը 35-ի Եվ դրանից ավել, ինչպես նշեցիք, վերում է նաև ճանապարհատրանսպորտային այդ խախտման իրավիճակ։ Նկատի ունեմ, որ հնարավոր է, եթե այսպես շարունակվի, վառելիքի pašարները հասկանալի է կքչանան։ Նման դեպքերում դրան համապատասխան պիտի նաև ավտոբուսների քանակը նվազեցնել դուք սպասում եք իրավիճակին համապատասխան փոփոխությունը կատարում։ Այո, աշխատում ենք շաբաթօրյա այդ գրաֆիկով, դեռ Կիրակի օրի համատավայելի փչացնելով, բայց հիմնականում պետք է հաղթահարենք առավոտյան եւ կեսօրվա այդ գերցանրաբերված ժամերը։ Ինչպես է հնարավոր։ Այդ ժամերին լրացուցիչ ավտոբուս Այո, այդ ժամերին համալրենք ավտոբուսների շարժակազմերի քանակը, իսկ մնացած դեպքում մեկական ինքան որ հերթապահություն շրջագայություն որպես նվազագույն վարահանումը կազմակերպել։ Ավտոպահեստամասերի հարցում, որովհետև նման ծանրաբեռնվածությունը բերում է նաև ավտոմասերի ժամկետից շուտ մաշման։ Մա հնարավոր չէ դրանք ներկրել։ Ինչ է քանի Ընթացիկ նորոգման հետ կապված ավտոպայստամասեր դեռ ունեն ընկերությունները, բայց կապիտալ նորոգման, այսինքն շարժիչների, օրինակ Ստեփանագերցերից բավարարական ընկերությունում 3 շարժիչ պետք է հիմնական նորոգվի սպասում են պայստամասերին կան պայստամասեր որ ձևափոխություններ են իրականացում ուրիշ մոդելին համապատասխանեցնում կարող ենք ասել դեռ կարող են շարժվեցել այդ ավտոբուսները լիազոր մարմնի հետ համագործակցելով տարածքային կառավարման եւ արտադրական նախարարության հա։ տրանսպորտի վարչության հետ համագործակցելով իրականացում այդ գործընթացը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մեկը հուլիսի 1988 թվական Կուսակցության մարզկոմ եւ մարզգործկոմ հաղորդվել է այն մասին, որ քաղաքի գլխավոր հատակագծի խախտմամբ Շուշիում հայկական պատմական հուշարձանի Ղազանչեցոց եկեղեցու տարածքում քանդելով գերեզմաններն ու շիրմաքարերը 5 հարկանի բնակելի տան արտապլանային շնարարության համար հողային աշխատանքներ են սկսվել նշյալ պատմական հուշարձանի փակման նպատակով մարզգործկոմի կողմից կատարված ստուգումը հաստատել է փաստերը Նման անօրենությունը Մարսխորհրդի գործկոմի քննարկման առարկա է դարձել, սակայն Շուշիի շրջխորհրդի գործկոմի նախագահը եւ շինարարական վարչության պետը հրաժարվել են ներկայանալ Մարսխորհրդի գործկոմի նիստին։ Այդ փաստը հայ բնակչության մեջ լուրջ դժգոհություն է առաջացրել։ Գործադուլը շարունակվում է։ 2 հուլիսի 1988 թվական Նախիջևանի ԻԽՍՀ շնորհարական գազམ་ակերպություններին պատկանող կցասայլերով 5 կամազ ավտոմեքենաներով, որոնց ուղեթերթիկներում նշված էր թե իբր ադրբեջանական ԽՍՀ եւ լախ քաղաք շինանյութեր են տեղափոխում, լղի Մարտունի քաղաք մոտ 100 ադրբեջանցիների են բերել հայկական ԽՍՀ Ազիզբեկովի շրջանից։ Նման գործողություններ եղել են Շուշիում, Խոջալու եւ Մալիբեկլու գյուղերում։ Գործադուլը շարունակվում է։ 6 հուլիսի 1988 թվական։ Հայաստանից լղիմ ադրբեջանցիների տեղափոխումը շարունակվում է։ Լղիմ ներքին գործերի վարչության 1988 թվականի հուլիսի 6-ի տվյալներով մարզ են բերել 1954 մարդու։ Ադրբեջանցիների կանխամտածված տեղափոխումը հարուցել է տեղի հայ բնակչության վրթովմունքը։ Գործադուլը շարունակվում է։ Ստեփանակերտ մցվել են լրացուցիչ բանակային ստորաբաժանումներ։ 11 հուլիսի 1988 թվական։ Շուշիում հայերի հանդեպ բռնության դեպքեր են եղել։ Մի շարք տների պատուհաններ ջարդվել են։ Հայերին հաշվեհարդարով են սպառնացել։ Հայերի մնացյալ հատվածից մի շարք ընտանիքներ ստիպված էին լքել քաղաքը։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 7-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Սովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։